بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Hvala دراغون gospodaru koji nas je počastio da iza mjeseca Ramazana nastavimo njemu biti odan i nastavimo držati one stvari koje smo i držali u mjesecu Ramazan postom šest dana mjeseca Ševala salavat selam Resulullahu sallallahu alaihi wasallam njegovoj časnoj porodici vrlim ashabima i svima onim koji su nosili i nosi islam do sudnjega dana draga braćo i sestre mi smo došli do 89. hadisa u sahihu imama Buhari došli smo do poglavlja koje govori upravo onome u čemu smo mi sada govori o dolaženju na mjesta gdje se uči i na samom početku bih vas zamolio onako kako smo uobičajili da se sjetimo Fatihom i dovom imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitam Redan je Fatih imaju dvije vrste grešaka inače u životu čovjeka. Jedno je da insan pogriješi u mjerilima, a drugo je da pogriješi u mjerenju. Milijardu puta ti je bolje da pogriješiš u mjerenju nego da pogriješiš u mjerilima. Jer ako su kriva mjerila, ti ćeš uvijek praviti grešku. I kada se nastavljamo na mjesec Ramazan, mjerilo e, moje, i tvoje odanosti gospodaru mjesecu Ramazanu nije sami Ramazan, nego ono što dođe iz. Jer je jedan od pokazatelja primljenog dobrog djela. Dobro djelo koje učiniš iz. I ako ste vidjeli, a ne znam, barem se meni tako događalo, ne znam je li vama, posebno odmah iza Ramazana šeitan pokuša da razvali čovjek sve ono što je gradio. Jer nakon beš vakata u džematu, da Bog da da insan klanja barem jedan vakat u džematu. Nakon što je učio džuz barem dnevno, ako stigne sa hifu i dvije kažu u alhamdulillah danas sam dobro. I zbog toga jedan od imperativa, od stvari koje moramo raditi, minimum onoga što je bilo prisutno u Ramazanu, da održimo iza mjeseca Ramazana. Inače, ne možemo jednostavno ne možemo dočekati Ramazan u svojoj onoj punini u kojoj ga trebamo dočekati ukoliko, ukoliko ne, držimo barem minimum mimo mjeseca Ramazana. U tome nam najviše pomaže jedna stvar. Mjerila. Moje i tvoje mjerilo. Vi imate dijete od dvije, tri godine. Uzme zmiju koja je najotrovnija. Uzme je i ovako je nosi. I dođe roditeljima, kaže, ocu i majci, kaže, vid babo, vid mamo. Jel to dijete odvažno? Pitanje znanja šta zmija znači. Isto tako, iza mjeseca Ramazana. Pitanje znanja, kada Resulullah s.a.v. kaže da su okovani šetani u Ramazanu. Šta znači kad su pušteni za Ramazan? Znači da moraš biti puno oprezniji nego što si bio ranije. Kad te neko naljuti da moraš znati, pa sad i onaj lanetullah alihu učestvuje u tome da produbi neprijateljstvo. Sada ćemo ako mogu da pročitati ovaj hadis poglavlje babu tenaubi fil ilm. Poglavlje na izmjenično odlaženje i traženje znanja. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن زهري قال أبو عبد الله قال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر ovo je sened hadisa, znači Ebu Ljeman od Švajba od Zuhrija i Abdullah od Ibn Vehba, od Junusa, od Ibn Šihaba, od Ubejdullaha, Ibn Abdullah ibn Ebi Sevra, od Abdullah ibn Abbasa, koji nam prenosi ovaj hadis od Hazreti Omer. E sada, ovaj hadis je poseban. On nam govori o stilu življenja ashaba, drugova poslanika, sallallahu alihi wasallam. Kaže Hazreti Omer, Kuntu ene vođarun li al ansar fi bani umeje tebni zaid. Bio sam ja i moj komšija. Živjeli smo u dijelu gdje živi plemen Benu Umeje. min avalil Medine. Taj dio gdje smo živjeli spada u brežuljke koji su pored Medine. A inače vi znate da je kompletan grad Resulullah sallallahu alaihi opasan brdima. Izuzev jednog. Samo s jedne strane se Medini može prići bez brda i to je otprilike nekih 4,5 km i tu je iskopan hendek. Tu je Resulullah sallallahu alaihi wasallam iskopao sa ashabima hendek kada su se zaštitili od napada. Sada Omer opisuje svoj stil življenja. وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alaihi wasallam. Pa smo ja i on neizmjenično odlazili kod Resulullaha. Jer nije to, oni su imali svoju mahalsku džamiju gore. Ali je centralna bila dole u Medini u gradu. I jedan dan bi silazio on, jedan dan bi silazio ja. Zašto? Da im ne prođe Nijedan dan bez Rasulullah sallallahu alaihi U najmanju ruku da dobije informaciju svaki dan što se desilo. Pa kaže, jenzilu jevman wa enzilu jeuma. Ja bih išao jedan dan, on bih išao jedan dan. To je stil življenja i ashab. Čak ni oni nisu svaki dan, evo Hazreti Omer. Pa ste najbliži čovjek Rasulullahu, jedan dan bi radio i bavio se dunjalkom. Zašto? Jer mu je gore i metak bio, gore bi trgovao, gore bi... Subhanallah فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره kada bi se vratio ja svom prijatelju Ensari onda bih mu ispričao sve što je taj dan Resulullah prenio od objave od Kur'ana i drugih stvari hadisa, događaja šta se desilo وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْتَ ذَلِكَ a kada bi on otišao i on bi isto to uradio فَنَزَلَ صَاحِبِيَ الْأَنصَارِ يَوْمًا يَوْمًا أُبَتِهِ pa jedan dan kada je bio njegov red, ovaj ashab Ensarija, prijatelj Hazreti Omera, sišao u Medinu kod Rasulullah sallallahu I kaže, vratio se Fedorebe babi dorben šedida. Pa mi je jako zakucao na vrat. Iz ovoga ulema kaže da je običaj bio da lako da, da lagano kucaju na vrat. Jer čim Hazreti Omer spominje da je on tada kucao jako, znači da je to bio izuzetak. Da je pravilo bilo da se pokuca lagano a nekad uđe ko granata da je palo. Znači uvijek, što je najsmiješnije, nekada insan pokuca jednom nikomu ne odgovori, pokuca drugi put nikomu ne odgovori, pokuca treći put, on se sakril neće da mu otvore, kaže znam da ste unutra A po pravilu je tri put i gotovo, okrijen leđa i otići. I svaki put koliko između dva kucanja, koliko treba da se obavi četiri rekiati. Zašto? Ako je na namazu da može završiti svoj namaz. Znači nema to ti kod kuće kucaj tako. Znači kad kucaš nekom je na vrata po sunnetu Resulullah sallallahu je da pokucaš pa da sačekaš koliko čovjek može završiti namaz. Ako je ušao na, na namaz da može četiri rekata završiti. Pa je rekao Ethemma huwa jel tu Omer pokucao na vrata fefezijetu. Pa kaže ja sam se prepošta šta se desilo. Spominje se u drugim predajama da su plemena planirala da napadnu na Medinu, pa je Hazreti Omer pomislio da ništa plemena napalo. Kaže, ja sam skočio. Fahareštu ili izašao sam pred njega fakale. Hade se emru na ovim. Kaže, desila se velika stvar. I ovdje, subhanallah, u ovoj predaji se ne kaže šta se desilo. Tome ćemo se vrat kasnije. Kale, fedehaltu ala Hafsa. Pa kaže, Hazreti Omer, ušao sam kod Hafsi. Hafsa je njegova kćerka, radijallahu anha, naša majka. Hanuma Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i čuvarca Kur'ana. Kod nje je bio Musaf. Fe iza hije tebki. kao sam je, kaže Hazreti Omer, kako plaće. I ovo, subhanallah, ovo ulaženje roditelja kod djeci. Sad onaj, mi imamo takve adete. Čuvajte se loših adeta. Sjećate li se onoga? Čuvaj se šta razmišljaš, možda će razmišljanje. Kako ide? Ha, sjećao se nekako. E, jest, možda će, znači čuvaj se šta razmišljaš, možda će prijeći u djelo. Pa čuvaj se onoga što radiš, možda će prijeći u naviku. E kod nas nekada adeti budu potpuno suprotni onome što je hajr za insan. Kod nas primjer radi od adeta naši, evo, babo ulazi, potpuno normalno ulazi kod kćerke svoje, zašto? Da bi je posjetio, da vidi šta se dešava. A sada imate majmuna koji kažu, ne može, ja sam to ženio, ne može ti babo u kuću ući, bez moga izvona. Pa kako vam, to je njegovo dijete. Još neku strogoću onaj trenira i kaže to je sunnet Resulullah, moje pravo kaže da ti u može ući samo onaj kome ja pusti. To je njen otac, na majka. I subhanallah taj detalj, obratite pažnju na njega. Čuvajte sunnet Resulullah tako što ćete održavati ovu relaciju. kultu, pa kaže Hazreti zate zateko sam Hazreti Hafsu, jel, plaće. Subhanallah, ona je njegova kćerka u isto vrijeme mu je kuranskim tekstom majka. Jer kaže uzvišeni gospodar u ezvađu umehatum, hanume Resulullaha su majke vjernika, sallallahu. Kaže, upitao sam je, da li se talaka kunne Resulullah, da nije nedo Bog se Resulullah od vas razveo. Sad on misli nešto se veliko desilo, pa Resulullah se razveo od njih. Kalet la edri, ona je rekla ne zna. Thumme dekaltu ale nebiji, sallallahu alaihi wasallam pa sam onda otišao kod vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam pa kultu u ana ta'im. ušao sam kod njega i upitao sam Resulullah sallallahu alaihi wasallam dok sam stojao da li si se razveo od svojih žena qala la fa Allahu akbar kaže reče Resulullah sallallahu alaihi wasallam nisam pa, pa je Hazreti Omer rekao Allah je najveći ovdje jedan detalj povod kompletne ove priče. Kaže Hazreti Omer, došli smo mi muhađiri u Medinu. Kod nas kurešija, žene nam se nisu nikada smjele suprotstaviti. Nikada žena njemu nije smjela reći bilo šta. Takav vade bio u Mekke. Pa kaže Hazreti Omer, kad smo došli u Medinu, vidjeli smo da Hanume, naše braći Ensarija, se svađaju sa svojim muževima. To je normalno. Pa kaže, pa su naše žene naučile od njihovih žena. Da, odgovaraju. I subhanallah kaže on jedan dan, šta se desilo? Resulullah sallallahu alaihi ve sellem desilo se da je jeo med Resulullah. I tri hanume njegove, Hazreti Aisha, Hazreti Hafsa, Hazreti Sevda. Bilo im je krivo što je jeo kod Hazreti Zeynep jede med. Uvijek kad dođe ona njemu pripremi, on jede med. Kaže, hajmo se nas tri dogovoriti da kažemo kako taj med ima loš miris. I kaže, došao je resula kod hazreti Iše, pa je ona mu rekla šta se to čuje. I onda je Resulullah sallallahu alaihi otišao kod Hazret Hafse, isto kod Hazret Sevde, isto i onda je Resulullah sebi zabranio ono što mu gospodar dozvoljava. I objavljena je sura Tahrim, sura koja govori o tome o će zašto sebi zabranjuješ ono što ti Allah dozvoljava. I Resulullah s.a.v. nakon toga odlazi i udaljuje se od tih svojih hanuma. I gospodar objavljuje ajet, ako se nije dvije pokaju Allahu, fakad sadat kulubukuma, one su zaista Allahu odane, predane. To su I Resulullah je u tom periodu se ovo desilo. Hazreti Hafsa nije znala šta je, nije znala šta je bilo sa Kažu da je Resulullah sallallahu alaihi sallam ovdje kaže ušao sam kod Resulullah. Kaže se u drugoj predaji tri put je zamolio Hazreti Omer da ga Resulullah upusti nije mu dozvolio. Kaže poslao je dječaka jedan reci Resulullahu hoće Omer kod tebe traži izum da uđe kaže mladić, kaže kad se vratio Resulullah sallallahu alaihi sallam šuti. I drugi put, treći put. Kaže kada je ustao Resulullah i tada se to desilo. Kaže na licu Resulullah sallallahu alaihi sallam su ostale linije od grube grubog oslonca na kojem je ležao. I tada je u Hazreti Omerovim radijallahu anhu očima bile su suze. kad tada je rekao ono poznato, zar da vladari Perzije i Bizantije uživaju u svili. A kaže, a ti Boži poslanik, onaj, ležiš na tome. I onda je Resulullah s.a.v. rekao Hazreti Omeru, pa zar si ti Omere taj koji sumnja? To su oni kojima je Allah na Dunjaluku ubrzao njihova dobra. Oni su uzijeli, ono što je dobro bilo, oni su na Dunjaluku uzijeli. Ovdje, ovaj hadis Resulullah s.a.v tri su najbitnije poruke. Prva poruka je da insan treba gledati da od dobra učini onoliko koliko može. I pravilo je, i zapamtite ga, ono što sve ne možeš stići uraditi, nemoj sve ostaviti. Pogledaj ashabe, ne možemo svaki dan biti uz Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Onda ćeš jedan dan ići ti, jedan dan ja. I nasmijem. Čak ima predaja Hazreti Ebu Bekri i nakon preseljenja Rasulullah sallallahu alaihi odlazi kod Umu Ejmen, služavki. I kad su došli kod Hazreti Umu Ejmen da je posjeti, potpuno normalno, zijareti, njih dvojica došli kod jedne muslimanke, Hanumije da, da je zijarete u kući. Kažu, zatekli je, ona plaće, kaže, otišao nam je Rasulullah sallallahu alaihi Kaže Hazreti Omer, i Hazreti Ebu Bekr, pa kaže, znaš ona da je njemu bolje kod gospodara nego sa nama. Šta su mu radili ovdje? Koliko su ga uznemiravali. I onda je Umu Imen pokazala svoje razumijevanje vjere. Ovo poglavlje na izmjenično učenje kaže ne plaćem ja zato što Resulullah sada nije među nama. Ja znam da je njemu kod gospodara njegovog bolji Ali ja plaćem što nema više objavi Pogledaj razumijevanje. Nema više tog izvora kojeg imamo, nego sad imamo Kur'an. Sad moramo mi pronaći rješenje za neke stvari koje nam se pojave. Druga poruka ovog hadisa. Resulullah sallallahu alaihi nas je naučio svojim odnosom prema životu. Evo gledajte Hazreti Omer. Čim vidi Hazreti Omer da ima nekih problema u braku, odmah ide da pomogne da se riješi. I zbog toga jedan od naj, jedno od najdražih dijela gospodaru jeste da insan pokušava pomir dva insana. Bez obzira da li što muž i žena ili dva prijatelja ili dvojica komšija. Čak ima predaja da ona osoba koja bi u tome umrla, da je u nastojanju dva insana da pomiri. Prva stvar neizmjenično. I zbog toga Resulullah nas je poučio, kaže, od dijela držite ona dijela u kojima možete ustrajati. Jer zaista gospodaru neće dosaditi da vaša dobra djela prima, dokle god vama ne dosadi da ih činite insan da ima jednu umjerenost. Neizmjenična. Druga stvar, pogledajte, kako Hazreti Omer odlazi kod Resulullah sallallahu I ne samo to. Doživljaj njihov znanja kojeg su dobijali od Resulullah sallallahu Kažu da jedan mladić došao kod Alima i rekao hoću da me naučiš sve što ti znaš. Kaže on baš hoćeš da te naučim sve što ja znam, kaže hoću. Pa kaže, haj sa mnom do mora. Živio je u gradu pored mora. Kaže, kad su došli do mora, kaže njemu Alin, haj kaže, nagni se nad ovu vodu. Kaže, pa pogledaj dole šta vidiš kroz nju, kad su ušli do koljena. Kaže, kako je ovaj mladić zagnjurio glavu do vode dole, kaže, ovaj mu je Alin uzeo glavu i potopio Kaže, mladić se počeo otimat, hoće da diši. Kaže, pustio njega. Kaže, šta ti je bilo na pamijeti dok si bio u vodi? Sekundu, dvije, tri, ono, Kaže, na pameti mi je bilo da hoću, hoću zrak. Kaže, dokle je god tvoja želja da naučiš ne bude jednaka tvojoj želji da prodišeš, nećeš naučiti. Kaže, sad spreman da naučiš sve od mene. Treća bitna poruka ovoga hadisa. Na koji način je Hazreti Omer odreagovao kada je čuo da Rasulullah s.a.v. se nije razvao od svojih anuma. Rekao je Allahu Akbar. Nije rekao Subhanallah. Iako je mogu reći subhanallah. Mogu je reći alhamdulillah, hvala Što je rekao Allahu ekber? Kad uđeš u prirodu mojih tvojih problema u životu, svaki problem za koji mi u svome srcu i u svom umu pomislimo da je veći od gospodara, mi ga nećemo sigurno riješiti. Kada čovjek kaže Allahu ekber, u biti kaže sve što je, na, je manje od gospodara, ja ću riješiti. Ja to mogu riješiti. Gospodar će me, ako Bog da, naputiti, pa ću ja riješiti taj problem u braku, vi znate. I zbog toga sam spomenuo ono ulaženje kod djece. Jednog dana Hazreti Alija je vidio kako su ruke naše Hazreti Fatime, kćerke Rasulullah kako su na njima žulje. Pa je rekao Hazreti Alija kad bi otišla kod babe, kod Rasulullah i da mu zatražiš slugu. Znate za taj događaj? Pa, pa je otišla Hazreti Fatima, nije zatekla Rasulullah Poslije je na večer kasno došao, odlazi kod njih. Kaže, zatekao ih je već su legli u postelj. Kaže, dolaz, Allah vam dragog, zamislite sada babu koji dođe kod svoje kćerke i svoga zrta i dođe kod njih u, njihovu intimu i oni ga puste i razgovaraju na ovaj način. Kaže, šta je bilo? Kaže, Hazreti Alija, stid bilo Hazreti Fatimu da išta govori, kaže, ruke joj više odoše, melje ona pšenicu za... Znači, nema ovo gotovog prašna, nego mora samljati pšenicu, pa onda... Kaže, pajte da nam Allaho poslaniće nekog mladića da nam to slugu nekog. Kaže, hoćete da vam kažem šta je bolje od toga? Vjerodostojan hadis. Kaže, šta? Kaže, kada legnete najveću u postelju, ti i ona. Znam, subhanallah, da to naš onaj, bračni paroj praktiku. <laughs> Subhanallah kaže, kažete 33 puta subhanallah. 33 puta alhamdulillah i 33 puta Allahu ekber i završite sa Allahu ekber 34 puta. I kaže to vam je bolje od slugi. Kaže Hazreti Alija, tako mi gospodara, ja i Fatima smo to praktikovali u životu i nikada ni više nismo zamora osjetili. koja je to veličina? Subhanallah. Detalj koji je ovdje onaj bitan. Ono što će nas ako da pomoći da iza Ramazana, evo, ševal već koliko je, osam dana, devet dana ševala prolazi. Ja bih vas zamolio da na umu imate tri stvari. Evo, alhamdulillah, ovaj hadis Rasulullah neizmjenično. Ne može svaki put možda insan doći na halku, nek dođe jednom pa jednom ne dođe, nije problem. Dobit će, jel, snimak neizmjenično. Druga stvar, pokušajmo mi biti oni koji će činiti dobro bez obzira koliko je malo. Bez obzira. I treća stvar, Resulullah s.a.v. i njegovi ashabi su nas naučili da je zikrullah nešto kroz što mi možemo čuvati svoje brakove. Oni koji nisu oženjeni i udati, neka puno Allahu zikri. Jer neće se ničim umilit gospodar više nego zikru Allah Spominjanjem Allah A koji u brak, nek zikre zajedno. Nek zajedno uče Kur'an. Jer će tako čuvati svoj brak. Evo ovdje sada tri stvari. Nakon mjeseca Ramazana i oni svega što se dešavalo, alhamdulillah, prelijepih je stvari bilo. Tri stvari vas molim da pokušate. Nema nam uspjeha bez te tri stvari dajte da pokušamo da čistimo svoje nijete uvijek. Druga stvar, dajte da pokušamo da budemo ustrajni u dobru kojeg činimo. Nemojte da ostavljamo. I treća stvar, šta god budemo radili, pokušajte da to radimo do kraja. Resulullah ništa nije od dobro ostavlja Uvijek bi ustraju u dobro. Ovo što se desilo ovaj Ramazan, vjerujte mi, Allah dragi mi je svjedok, tako sam lijepi habera dobio sa svih strana. Da je to stvarno pokazatelj, koliko god da dušmani radi, koliko god da se stvari razvaljuju, Pazite, imali ste takve noćne namaze koji ne mogu ljudi da zaborave. Tu i nosi čitav god Ali pokušajmo mi koliko možemo da ustrajemo u tom dobru kojeg smo činili. Kako bi ako Bog da sljedeće godine još više bilo. Ovdje je, kod nas je jedan od, od ključnih problema upravo ne umijemo ustrajati. I zbog toga je Resulullah s.a.v. rekao najdraže dijelo gospodaru je ono u kojem se ustraje pa makar malo bilo. Ja vas molim, evo sad mjesec ševal, Resulullah s.a.v. je rekao da se postio više šest dana ševala, zašto da bi bilo ukupno sa Ramazanom 360, kao da je čovjek postio čitavu godinu. Možete pustiti još desetak dana da se akšan približi dole, onaj, da, da se spusti na pola sedam, u stvari će, 15. Znači spustit će se još, ako Bog da dani, alhamdulillah, nisu dugi, iako hvala Bogu, stari ljudi su mi govorili, kaže, nikad nam Ramazan i dani brže nisu prolazili a ljeto je postali su i ljeto prije 30 godina. Tako da to raduje ako bude. Allah je olakšao postilost. Dajte da pokušam da radimo na tome da budemo iskreni. Jer gospodar prima samo od onih koji su iskreni. Dajte da pokušamo biti ustrajni. Jer je Rasulullah s.a.v. rekao da je najdražije djelo ono u kojem se ustraje. Nemoj dozvoliti da prođe, da prođe sedmica, a da nisi na, neku, na neki ders otišao, da nisi nešto poslušao, poslušala, da nisi s nekim sjeo, porazgovarao, porazgovarao. Nemojte to dozvoliti se. Nemojte. Ne možemo mi duše svoje zatvoriti, ne hraniti i onda očekivati da nam daju najbolje što je u njima. Treba na nahraniti dušu. I treća stvar, nastojimo da ono što radite, ja vas molim, jeste li studenti, jeste li na, na radnom mjestu, jeste li u biznisu, bez obzira gdje si, nastoj da ono što radiš, da radiš na najbolji mogući način. Nek pokažu, nek prstom upere u tebi, kažu ovo insan koji klanja i koji u isto vrijeme radi svoj posao jedan kroz jedan. Ja evo ovdje ima ljudi koji su u medicini. Meni je čast kad uđem u bolnicu i kažu taj i taj hađija doktor neće uzeti mito. Meni je srce puno. On je pomogao vjeru u čitavoj toj bolnici. U čitavoj toj klinici ljudi znaju da je on takav. Desilo se u drugoj čaši, ne ovdje u Saraju. Žena je gotovo ostala bez noge, što su ljudi čekali da im se dadne mit. Sve dok nije došao taj hađija hirurg i rekao, ja ću opersat, ne moraš, što, što, što ste ostali da čeka mjesec dana? Ostali je mjesec dana da čeka, zašto? Samo zato da bi neko uzeo novac. Estakfirullah. Nema budućnosti umeta Muhammedu sallallahu bez ahlaka Muhammeda sallallahu Zato vas molim iz ovih stvari da učim. Nemojte dozvoliti da nam znanje bude negdje na margini. Znanje je sastavni dio. Mi smo umet ikre, čovječe. Umet ikre ne čita. Umet ikre ne razmišlja. Umet ikre se ne druži s knjigom. To ne može. Dajte da pokušamo. Alhamdulillah, ona nije nije, vjerujte mi, u odnosu na prošli stalno ljudi govori stalno i sve gore i gore. Tako mi gospodara vidjelo se stvari puno boljih i boljih, alhamdulillah. Dajte da pokušamo da, da u ovim stvarima, ako Bog da ustrajemo, da činimo dobro, da zovemo dobro i ako Bog da, da pokušamo da budemo od onih koji mijenjaju stvari, Napolje. Dovedi nekoga, porazgovaraj, popi kahu sa nekim za koga znaš da ne klanja gospoda i ne moraš mu nama spomenuti. Samo pobrini se da ono pred kraj tvog i njegovog ili njenog susreta, ono, a, izvin sad mi je podne pa vidjet ćemo sa Bog da drugi put. Samo ga podsjetiš da ti klanjaš. Ne bil gospodar dao da ako Bog da da se to širi. Ja molim gospodara da nas na tom putu ako Bog da pomogne. Da proučimo dobro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koji približava džennet. Gospodar naš sačuvaj nas džehennema i svakog djela koje približava džehennema gospodaru naš sačuvaj brakove muslimana i muslimanki. Gospodar naš počasti one koji su neoženjeni, neudati da se oženi i da se udaju gospodaru. Počasti svakim dobrom gospodar. Gospodar molimo te najvećim imenom da nas počastiš da izmetimo umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i da budemo od onih koji su ustrajni i iskreni u onome što čini. Gospodaru naš očisti naša srca od mjesta očisti naše ruke od grijeha, očisti naše jezike od laži i svake vrste potvore gospodar. Molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš proživljenjem u društvu društvu Muhammeda sallallahu alaihi u društvu velikana, njegovih ashaba, Ebu Bekra, Omera, Osmana i Ali. Molimo te najvećim imenom tvojim. Subhana rabbika